Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Sallallahu aleyhi ve sellem ve barik ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn Bugün 22 Mart 2009 Sıra Akibet Havasiye dersimizin 16. dersini çözüyorum inşallah İnşallah bereketli olur kaldığımız yerden devam edelim Şeyh'in Esrar Ölmüteğinde Bilakis Yüce Allah'ın onun benzeri hiçbir şey yoktur ve öyle şey İslam'dan görenmiş Bir şey konuştan İbni Teymiye ne diyor burada? Diyor ki bilakis onlar şuna iman ederler onun benzeri hiçbir şey yoktur ki bu ayet zaten ve bu sene el basit o diyandır İslam'dır bunu ne üzerine söyledi? Tahrif, ilmi, tekif, şemsiyi tahsil bunları nefrettikten sonra bu ayet oldu bir de zaten tahrik e, tekbir şemsiyi atil falan bunları nefrederken bu ayeti geri getirdik o şerh o yüzden burada e, da bu ayetin e, şerhinin iadesine dönmeye gerek yok sadece Elif ne demiş ona bakacağız sonra devam edelim Allah'a çok müdahale Bununla ilgili hiçbir şey yoktur şeklinde Yüce Allah'ın kitabında yer alan bir mülke dair sıfatlar bahsinde ehli sünnet ve cemaati müşteridir. Mütlet, bu kanun ve ötet anlamına gelen parça ölçülmedir. Sadece ülküde toplumlar için görünce uygulama yapılan bu şart diye açıklanmıştır. Evet, tamam, önemli bir Çünkü Yüce Allah bu ayet kerimede hem nefis hem de istabı bir arada bile getirmiştir. Nasıl nereden? ve hiçbir şey yoktur onun benzeri güçlü en güçlü güçlü yoktur o diyendir yani burasıları ispat evet kendisinin benzeri güçlü ölmekte mevziyeti ne görersen kendini ve bakar işitmek ve gördeki ispat etmiştir işte bu da nasıl etmediği Rahatsızlığın yaptığı gibi şartların mutlak olarak mevziyetler olmadığını ölçüye tasarlayıp yaptıkları gibi de mutlak olarak işgal etme kısa olmadığını göstermektedir. Mamiler ki öbürü şey bir şey. Onun bir benzeri yoktur değil mi? Onu yapmanı uzatıyor. O duyandır, görendir. Şimdi de bura, duyandır, görendir de hangi kılıkla yarar diye? Muhakkule vererek diye. Allah'ın içinden, iman sıfatlarından takip edenlere diye. Neyse ki hiçbir şey, onun hiçbir benzeri yoktur. Kim reddi? Allah'a sıfat veya isim kabul edip de bu isim ve sıfatları mahlukatına benzetenlere reddi. Haklıya haklı, bunları tehdit testleri olmaktır ve önce kabul etmektir. Bununla şey bir gitmiş yoktur dinini, dünyalı bir kısımda nasıl görüşler vardır. Bu görüşlerin en sanlı olanlar olanlar göre bir müstahakı müstahaklarına yakın olmak şey gözü bir fazla gelmiştir ya burada ne aslında söylemek istiyorsan oku da şimdi tamamla Bununla ilgili hiçbir şeyin bilginin irade ilişkinde farklı görüşler vardır. Bu görüşlerin en sonu önemine göre bir yurttaki benzetmeleri olan ki tezgah için fazladan gelmiştir. Şairler şu gözünde ilgili gibi. Delikanlı bilginin ilgisi yoktur. Ahlakın iktidarının tabiatlarla orada gelecek bütün bütün ümmet yanılmasın Bekleti yapması şimdi Şimdi bir tane demek istiyor Leyse kemikli bir şey Şimdi bu ayette Leyse kemikli bir şey Şey ne demek bu yaşam gibi demek diyorum Türkçe kaba tabiri gibi Yani benzeri teşbih Yani onun misli gibi şey yoktur Onun senin mislin var Senin bir tane mislin var Senin o mislin gibi yoktur böyle anlaşılmış olmayan ne kadar farklı senin bir tane mislin var şimdi haşa şimdi Allah ve Celle'nin bir misli var mı ki onu Allah'ın misli gibi birisi yoktur diyelim burada şimdi biraz işgal var o yüzden çok şimdi tamam Türkçelerin mağlubu kendi sorunu olmuyor şimdi çevirmişler bir şekilde onun bir benzeri yoktu diyorsun diyorlar ama şimdi bu bir arada işgal olabilir Arap, Arapçayı iyi bilenin işgal olabilir yani iyi bilenin kasmışım yani bir Arap düşün tabi belli bir sahnesi yok bu onu işgal olabilir çünkü şöyle bir şey var neyse bir şey deseydi Allah onun misli yoktur olurdu ama neyse ke misli dediği zaman oradaki ke şöyle bir işgal misli gibi yoktur Allah'ın misli gibi yoktur yani Allah'ın bir tane misli var o mislin yüzü başka bir şey yoktur e, şeklinde oluyor o yüzden diyoruz ki burada en e, Irak'ta en e, çeşitli görüşler var bu için burada tek tehdit yani Allah'ın misli Allah gibi hakikaten hiçbir şey yoktur Allah'ın benzeri hiçbir şey gerçekten hiçbir şey yoktur o manada tehdit altta da işte ne vardı onlar şairin dediği gibi oku bakayım biraz şairin dediğini Berikayı yüzü yüzü yoktur ahlaki itibar, ahlaki itibariyle faziletlere öyle belirlenir şimdi burada da bu leyse kemiklin fetazı hayırı halkın muvazihi fil kavai demiş tamam orada kemiklin fetazı hayır burada öyle bir irap var mı diyor bu şeyde buradan beri getiriyoruz bu irada da var hani bu Arap bir hadisinde önemli bir şey evet. bir sebepten ötürü bunlar Yüce Allah'ın kendi zannı buradan bütün kelamı devam Mütevessel usulü onlar Yüce Allah'ın kendi zatına nitelendirdiği vasıfları onlar yok edemezler, yok etmezler kelimeleri kullandıkları yönlerinden açık anlamlarına ulaşmasına yollar gitmezler onlar Allah'ın iki ve ayetlerine ilhada katmazlar ayet devam etmiyor bunun çıkartlarını yaratıklarının yarattıkları noktada ve huzurlarla Şimdi diyor ki fela evet ne yoktu şimdi bu temizin bu kelamını açtık da sonra halle ve şarif ne demiş ona başladı şimdi fela yenfûne anhu fela yenfûne ne çekmezler anhu Allah'tan neyi ma o şeyi ki vasıfı bihi nefsedir kendi nefsini vasfettiği o şeyi Allah'ın kendi nefsini vasfettiği şeyi nefsetmezler öbür için yani nefsetmez ولا يحرفون تحريف المذر الكلمة كلمة ولا عن مواضع مواضعه يعلمون يعني تحريف ولا يلحلون إلحادة المذر في أسماء الله وآياته اللهم سمعنا ولا يكيفون كيف لند المذر ولا يمثلون مثل لند المذر صفاته اللهم سبحانه بصفات خلقه كم يرفقون şimdi İbn-i Temiye Rahimallah ne diyor diyor ki ve la yuharrifun kelime anne hani varlığı kelimeleri yerlerinden ne yapmazlar tahrif etmezler şimdi tahrifi anlattık daha kısa bir tabirle burada nedir tahrif aslında kelamın, kelamın kendi manasından imal etmek demek kendi manasından saptırmak kaydırmak demek yani senin e, bir kelam var bir lafız var o kullandığı zaman zihni bir mana çağrıştırıyor o lafızlar yani nasıl anlıyorsun ki e, Ahmet evine gitti şimdi bir lafızdan lafızlardan oluşan bir cümle kelimelerden oluşan bir cümle bu cümle kullanıldığı zaman senin zihninde hemen ne oluyor bir mana tasavvur oluyor işte o zihninde <clears throat> anladığın o manadan kaydırıp kaydırıp delil olmadığı halde uzak bir manaya hamletmenin ismi de tahrif yani dedim ki Yılmaz eve gitti tamam ne demek burada bir Yılmaz diye birisi var burada da bir tane ev var Yılmaz o eve doğru yönelip gidiyor bu, bunu, bunu anladım cümleyi ama tutup dersin ki Bu Yılmaz eve gidiyordan maksat Yılmaz eve gidiyordan maksat Yılmaz'ın oğlu gidiyor veya Yılmaz'ın kuvveti gidiyor veya Yılmaz'ın kudreti gidiyor veya Yılmaz'ın arabası gidiyor dersin bu lafın delalet etmediği bir manada lafı olarak Lakin delalet etmediği bir mana İşte sen derken Yılmaz eve gidiyordan maksat Yılmaz'ın arabası gidiyor veya Yılmaz'ın sevgisi gidiyor veya Yılmaz'ın hanımı gidiyor ne dersen de veya Yılmaz'ın çocuğu gidiyor bu ne bu uzak bir mana çünkü lafızda böyle bir şey yok ve bu uzak manaya hamlederken elinde özel bir karine de yok özel bir karine de yok işte burada sen tahlike gitmiş olursun buradan tahrife gitmiş olursun şimdi İbn Teymiye'ye dikkat et ne diyor diyor ki ve la yuharrifûnel kelime kelimeleri tahrif etmezler amma vâde yerlerinden şimdi kelimeyi yerinden tahrif etmek nedir yani sen lafı öne geçirerek mesela bir cümle var burada ayette veya hadiste bir cümle sen o cümlede işte bir kelimeyi öne alırsın veya önde olan bir kelimeyi geriye alırsın veya bir ziyade eklersin veya bir kelimeden veya cümleden bir eksik e, cümleden bir şeyi eksiltirsin işte bu yerine koyulduktan sonraki senin üzerine tartıştırdığın hastalıklar oluyor bunlar yani çünkü burada bir tane cümle var Allah sana bir cümleyle hitap ediyor mesela diyor ki e, kellemallahu musa Allah Musa ile konuştuk sen işte derdin ki burada Allah mesuldür yani öne al, e, sonraya aldın Musa'yı öne aldın veya e, o kelimeyi Allah'ı değil de Allah'ı okudun burada bak ne yaptın hep bir oynama yaptın ya öne aldın ya arkaya aldın ya çoğalttın ya eksiltin Allah bu kelimeleri yerli yerine koymuştu sana Resul'e hitap etti bundan kelimeleri yerli yerine koydu senin işte öne alman geriye alman eksiltmen ve çoğaltman bu, bu cümleleri kelimeleri işte bu ne demiş, neye girmiş olur? Kelime Allah tarafından yerli yerine koyulduğu halde senin o kelimeyi yerinden oynatman tahrif ederek yerinden batıl bir amaç için veya hak zannettiğin ama batıl olan bir amaç için oynatman içindir o yüzden İbn-i Teymiye demiyor sadece kelimeleri tahrif etmezler demiyor direkt içine diyor kelimeleri bulunduğu yerden olduğu yerden tahrif etmezler diyor i̇bn o yüzden lafız duyulduğu yerden konulduğu yerden tahrif edilirse mesela senin Allahu Musa'dan mesela Mutezile'nin dediği gibi Allahu Musa şimdi burada Allah fail Musa nasıl onlara göre burada fail olan Musa sonradan gelmiş bak sonraya almışlar faili tamam mı zihinlerinde Allah da sonra gelmesi lazım Musa kelimesinden önce ama önce gelmiş bu caiz de diyorlar Allah'ın edebiyatında doğru caiz ama bir kareme lazım onlar onun hükmü onların cahileti ama sonuçta burada ne yapıyor mütezile bir teahhür ve takdim yapıyor yani önere geriye alma olayını yaparak manayı değiştiriyorlar o yüzden Allah'ın koymuş olduğu aklından çıkarıyorlar onu Allah kelimeyi yerine koymuş demiş ki kelleme sonra hangi kelimeyi getirmiş Allah sonra Musa sonra tekiyim. onlar dedi tamam bu kelime yerli yerinde ama bu yönün aslı kelleme Musa Allah'a tekiyim. demektir Musa önce Allah'a sonra yükletme yani Allah burada mesul Musa fail o yüzden yerlerinden değiştirmek budur işte bu da tahrif aslında lafı tahrif etmektir lafızdaki tahrif için yani konulduğu andan itibaren o lafız yerine onun tahrifi Allah'ın Arap dili edebiyatıyla yani Arapçayla hitap ettiği bu toplumun ilk anda anlayacağı mananın dışına çıkmak olur sonra İbn-i Teymiye diyor وَلَا يُلْحِدُونَ فِي اَسْمَاءِ اللّٰهِ وَآيَاتِ Allah'ın isimlerinde ve ayetlerinde de ilhada tapmazlar şimdi ilhad ne demek? ilhad ilhad huvel meyli vel inhiraf demek ilhad lügaten el meyli vel inhiraf derler el meyli vel inhiraf meyil etmek kaymak şimdi biz fıkıhta cenaze bahsinde göreceğiz sünnet midir din midir alimler ne konuşmuş alim neydi şimdi ama bu suyukta devamlı yapılır mesela kab Türkiye'de yapılır bu yapmazlar kolay şimdi kabiri kazarsın değil mi ne 2 metre 1 metre 2 metre kazarsın kabiri birisini görmüşsün bu kabir nasıldır böyle düz dikdörtgen şeklinde bir e, çukurdur şimdi kabrin en son noktası kazdığın yerin bir de içine doğru hat kıble tarafına doğru bir de içe doğru gömerler yerin nokta öbür ee, işte o iç tarafa alırlar böyle dikkat edin şimdi kabirde şöyle bir olay var şimdi şöyle düz iniyor kabir değil mi kazılıyor düz kazılıyor sonra kıble, de, e, kıble tarafına doğru yani sağa doğru iç tarafa bir yarım metre daha kazılıyor tamam mı bunu selefe uygulamış hatta el hududu lahdan diyen selef olmuş sahabelerden sözler var Allah Resulüne e, nispet edilen hadisler var bunların sıhhati münazarası tartışacak şimdi ama Suud'da sünnet olarak kabul ediliyor çoğu insan tarafından ve bir uygulanıyor tamam mı? şimdi bunu neden söyledim ne alakası var mevzumuzla hani o dedik ya bir çukur kazıyor bir de içe doğru yarım metre kazıyor onu Araplar ne diyor kazmaya biliyor musun? lah diyorlar ilhad kelimesini almışlar dikkat etlerine lah diyorlar lah hadiste de şey sahabe, sahabe sözlerinde de vesaire de geçer bir kelime lah kelimesi ilhad lah kelimesini almış peki o kabir güç kazıldıktan sonra içe doğru yarım metre kazıyorduk ya ona neden lah ismini vermişler ilhad ismini vermişler veya diyelim bizim anlayacağımız tabirli olsun neden o çukura ilhad çünkü sen dümdüz biliyorsun ya çukurda ne yaptın o düzlükten kaydım. yani dümdüz bir hak var diyelim ortada o düzlükten kaydım. içe doğru hani boğazın tabiri caizse kadının düzlüğünü yanıksın biraz bak ilhad oradan olmuş hani ilhad kelimesini anlayalım o zaman ilhad neymiş düz bir olay var diyelim böyle daha kaba bir tabirle mantıklı anlatayım düz bir yolda gidiyorsun düz bir yolda gidiyorsun arabayla bir de sağ tarafta böyle Çalılıklar falan var yol gibi görünüyor ama bir yol değil Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? O yoldan, o düz yoldan sağ yola doğru giriş yapıyorsun İşte bu olayı lügat olarak ilhaktır İlhal etmez yani o rüzgütten ne yapmam? Kaynak İşte o kabir de dümdüz kabirdiği için o ölünün gömüleceği noktaya kadar kazıyor 2 metre 2 metreden sonra biraz içe doğru sağ tarafa doğru bir yarım metre de öyle kazıyor ve öyle o yarım metreye doğru itiliyor yarım metreye doğru itiliyor hmm. İnşallah da bakıyor da bu şöyle Öyle diyorsun ben şu Orada işte ne o sağa doğru kazılan çukura kılınırlar yani ilhak kelimesi oradan almış çünkü o bildirsen sen ne yapın abi kaybın şimdi o zaman bu manada bak Allah'ın isim ve sıfatlarından sıfatlarında ilhada takmazlar o zaman neye takmazlar hiçbir yamuklar takmazlar bana bu kadar o zaman senin isim sıfatta Ehli sünnet gibi Kur'an ve sünnetin anlattığı dışında en ufak bir yanlışa düşmenin ismidir ilhad yani ne? haktan sapmak mesela dedim ki Allah'ın elinden maksat kudret olabilir elin miktarını söylüyorsun ve kudret olur bu ne? istilhat diyorsun ki burada konuşan Allah değildir Musa'dır bu ne? ilhat diyorsun ki e, Hristiyanlar gibi Allah üç, e, e, üçüncünün üç, e, üçten üçüncüsüdür bu ne? ilhat yani aklına ne gelecekse Allah'a yakışmayan Allah'ın isim sıfat, sıfat saplarına tak bu kayraya tak bütün meylin saplanması gibi o yüzden mesela bir mülhid kelimesini koyun mülhid mülhid genelde şimdi Arap bir edebiyatı kaydesine göre ve ilk dönem selefin kullanılması kullanıldığı döneme baktığımız zaman ve Arap dili edebiyatına baktığımız zaman aslında mülhid haktan sapan herkese kullanılan bir isimdir selef kullanmıştır bunu sen her tarafına sen müzik diyebilirsin diyor. Bilmem zihnen caizi bırak asıl kullanılması gereken olay budur ki ilk dönem selef de bu şekilde kullanmıştır yani ilk dönemde baktığın zaman mulhid kime denirdi haktan sapan herhangi bir kişiye ister bu haktan sapma adamı küfre getirsin ister bir bilete getirsin ister fasıklığa getirsin önemli değil yani haktan sapıyor bu adam gerek küfürle gerek günahla gerek fasıklıkla bu adamı ne denirdi ama sonra mutaakkırlar döneminde yani sonradan gelenler çocuklar selef olsun bile şöyle bu kelime farklı manada kullanılmaya başladı bu önemli değil bazen Arap dili edebiyatında ilk dönemde bazı kelimeler e, olarak kullanılmış ama sonra o kelime sonra o kelime örtü olarak başka manada kullanılmış ve öyle devam ediyor şimdi Türkçe'de bir e, örnek verelim şimdi kulak kelimesini biliyoruz değil mi? kulak insanın e, e, bulmasına yarayan değil mi? orada bu kulak bir de duymak e, bir de e, atma kelimesi var atma ne? Yani hatırlıyorsun herhangi bir şeyi bir yere atıyorsun bağlıyorsun bunu da atma tamam. atma kelimesi de kulak bak iki kelime kulak atma şimdi bu Türkçe bir şekilde bu, bu kelime Türk, Türkçe'de kabul ediyor yani insanlar bunu kullandı tarihine ne zaman kulak kelimesini koydular bunları şimdi bilmiyoruz önemli değil ama kulak ve atma kelimesi var şimdi kelimeyi eski mantıkla düşün eski mantıkla ilk böyle bu isme kulağa koymuşlar ve ilk de bir şey var Onu atmak için koymuşlar şimdi iki kelimeyi düşün ilk dönemde böyle daha böyle ilk Türkçe konuşuyor. ve bu kelimeler ilk defa kullanılıyor o, o, o çağda olduğunu düşün bir insana deseydin ki ku, kulak astım ne anlaşılıyor bunun sen tutuyorsun kulağına kot alıyorsun ve tutup bir yere açıyorsun neden? çünkü kulak kelimesi belli lafına çevirmesi belli tamam şimdi bunları anlıyoruz lafın delalet ettiği e, e, yani e, burada fıkıhta akidede bu türlü tabirleri çözmen lazım çünkü e, önünde yani uzun bir şey var yani e, uzun bir yol var bunlar, bir yola girdin artık yani bunları anlayacaksın hakikatin şer'iye, hakikatin esiye, hakikatin mugaviye diye tabirler var bu fıkıhta gelecek mesela fıkıhta öyle bir yani hadiste öyle bir cümle gelecek ki yani, bu cümle kelime manasıyla mı anlayacağız yoksa o anki insanların örfü manasıyla mı anlayacağız yoksa şer Allah'ın bize hitap ettiği şer'i manayla mı anlayacağız aslen neyle anlayacağız Allah'ın hitap ettiği şer'i o yoksa örfü manası o yoksa bezavi imamda bu şekilde bunun sıralaması vardır ve bu, bu çok önemli şimdi bunu neden söylüyorum şimdi sen o zaman bunu söylediğin insanlar ne anlayacaktı kulağını tuttu bir iki diğer aklı güleceklerdi saçma da öleceklerdi değil mi ne demek kulak asılır mı yani hani, sanki senin kulağından tavana atmışlar gibi hani değil mi ama sonradan ne oldu bu insanların öğretiminde bu ibare neye dönüştü dinlemeye değil mi? dikkat çekmeye dönüşür şimdi sen Türkiye'nin neresine gidersen git en ücra köşelerine git bir mevzu anlattık arkadaşlar kulak açıyormuşsunuz herkes ne anlayacak senin bir bakımından bilmiyormuşsunuz değil mi? bunu anlayacak kimse anlar mı senin kulağına atmak? anlamam şimdi ilk dönemde de mülhid kelimesi haktan satanlar için kullanılıyordu sonradan bu örf yani belki de 3. yüzyıldan sonra dördüncü yüzyıldan sonra oluyor tam tarih veremiyoruz ama bu insanların örfünde artık bu hep dendiği zaman dinden çıkan bundur küfrünü ve inadını belli eden insanlar için kullanılır o yüzden e, bugün mesela e, diyorum ki 400-500 e, yıllardan sonra kitap telif eden alimlerin kitaplarında mülhek kelimelerini falan duyduğun zaman veya fıkıh kitaplarında belki mülhek kelimesini duyduğun zaman daha çok bundan, bundan ne anlayacaksın onu? dinden çıkan bundur şükrünü, inadını tamam belli eden insanlar için o zaman ilk dönemde kullanılan mülhid kelimesi daha sonradan insanların örfüne, örfüne yerleşen murtid kelimesinden mana olarak daha evsahdır yani daha geniştir daha kapsamlıdır neden daha geniş daha kapsamlı hem küfüre küfür, hem küfür kastediliyordu hem bidat kastediliyordu küfür olmayan bidat kastediliyordu yani haktan çıkan her şey kastediliyordu sonra da insanların örfünde tek bir şey kastedilmiş oldu daraltıldı yani yani ne olmuş oldu özel indirildi ee, yani bu çok var anlatabildim mi bu hani e, Türkçe'de çok var Hı -hı. mesela Azeriler anladın mı diye hani biz e, mesela biz anladın mı deriz değil mi anlamaya onlar başa düşürmüyorlar mesela değil mi başa düşürmüyor ya mesela Ahmet öyle der başa düşürmüyorlar şimdi bu tuhaf geliyor değil mi şimdi hiç unutmuyorum şey az önce mevzu atmışken bizim bu bir ağzırı var doktor tanıyorsun onu şimdi bizim bir arkadaş onunla e, ikide bir başa düştüm diyorum tamam mı bunlardan ki dalga geçiyor ya benim şimdi diyor sonra halbuki bu caiz değil o da demek ama var ya ağzırı arkadaş onu bir yerden bir yakaladı subhanallah dedik ya insan e, dedi ki ya ne büyük devir başa düşün başa düşün diyorsun dedi ki müminimiz artsın diyor şimdi bir şeyden çok o diyor ki ya akıl diyor şimdi o saadet yani ben de şimdi size saçma bir şey söylüyorum size kulak hakkı mı diyorsun ne alaka kulağa asılıyor musun falan ne oluyor öyle gerçekten anladın o yüzden bu, bütün dillerde vardır bu bütün dillerde vardır istisnasız bir kelime bir manaya konulmuştur ilk döneminde sonradan bu insanların örtünme ne olmuştur başka manalara gelmiştir mesela bir fıkıhta da işe yarayacak bu, fıkıh, bu fıkıhta da mesela işlenecek mesela e, hemen kalıcı bir örnek verin mesela fıkıhtan sonra el bağlanır mı bağlanmaz mı bunu fıkıhta tartışacağız ha bunda alimler itilaf etmiş bir insan bağlayabiliyor sayabiliyor anlatabiliyor muyum ha bölümler var ama öyle mi anladı böyle mi anladı tamam bitti olan anlatabiliyor muyum ya öyle anlamıştır ya öyle anlamıştır ona göre amel eder ha, biz gerçi tercih edeceğiz yani fıkıhta ee, doğru olan görüşün salma olduğunu münakasını yapacağız hatta el bağ sonra el bağlamanın çok ama çok çok zayıf olduğunu da anlatacağız yani çok az ihtimalle yani hani tabiri caizse yüzde bir ihtimal diyebilirsin ama yüzde bir de yine veriyorum yani ihtilaf olduğu için yoksa o yüzde biri de vermiyorsun salmak lazım e, Mesela mesela bunlardan örnek veriyorum mesela ne diyorlar bunlar Allah Resulü kıyamda el bağlardı değil mi kıyam ne demiş ilk kıyama da kıyam demiş ikinci kıyama da kıyam demiş şimdi bu hangi manası lügat manası bir de hangi mana var dedik şer'i mana var bir de hangi mana var örfi mana var şimdi şer'i manaya bakıyoruz hiç Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mesela zükrüden sonra ki isme kıyam demiş mi? direkt böyle o lafı kullanarak bakıyoruz hiçbir hafta yok hiçbir hafta yok şimdi tamam hiçbir hafta rükudan sonraki olaya kıyam ismi vermiyor ne diyor mesela Allah Resulü kıyamdan işte Fatih okun diyor Vuk, işte Vuku sonra Vuku'dan sonra Vuku'dan kalkarken diyor bak onun ismini ne ismini vermiş Vuku'dan kalkarken ismini vermiş bak hiç kıyam vermemiş baktığın zaman şimdi şer'i olarak yok zaten bunun iki taraf da itiraf, e, itiraz etmiyor buna iki taraf ne yapıyor buna itiraz etmiyor iki taraf da diyor ki e, buna yani Kur'an ve sünnette kıyam denmemiş isim olarak Kur'an ve sünneti için bunu iki taraf da söylüyor Yüküden sonra el bağlayanlar da bağlamayanlar da bunu kabul ediyor Ama aralarındaki itiraf ne? Yüküden sonra el bağlayanlar da lügat olarak kıyım ayakta durmak demektir O zaman bunu kapsar ilk kıyamı ve ikinci kıyamı kapsar Biz de diyoruz ki İlk kategori neydi? Şer'i, lügatın şer'i kısmı orada yok dedik O zaman iki şey kaldı, örtü kısmı ve ne kısmı kaldı? Örfü kısmı ve lugavi kısmı kaldı şimdi örfü kısmı mı bizim için daha itibarlıdır? yani yoksa lugavi kısmı mı? örfü kısmı bizim için daha mukabarlıdır aynı demin verdiğim örnek gibi sen bir kitapta Türkçe bir romanda kulak hasta okuduğun zaman ne anlarsın? dinlemeyi anlarsın değil mi? çünkü insanların örfünde o sahabelerin örfünde de sahabelerin örfünde de baktığınız zaman hiçbir zaman sahabelerin kendi örfünde de kudan sonraki olaya da kıyam vermişler hep rukudan sonra demişler rukudan sonra demişler o yüzden rukudan sonraki şey e, kıyam lugavi olarak denir ama hakikatin örfü olarak denmez hakikatin örfü ise hakikatin lugaviye mukaddemdir anladın mı? o yüzden kıyamda el bağlar bir şeyde zaman ikinci kıyamı kapsamaz neden? sahabelerin örfünde ona kıyam denmezdi neden? çünkü sahabeler ve Allah Resulü hadisleri hep buna ne için koymuş? yani sahabeleri buna ne izlediğini uykudan sonra demişler uykudan sonra böyle olur uykudan sonra seni Allah eline hamd eder uykudan kalktıktan sonra uykudan sonra Bak hep bu isimleri vermişler yani e, e, sahabelerin örfünde uykudan kalktığın zaman o ha kalkış haline o örfte ne deniyordu? uykudan kalktıktan sonra deniyordu uykudan kalkarken deniyordu bu türlü lafızda kullanılıyordu ee, bunu tartışacaksa bir daha bayağı başka böyle yer yapacağız görüşü çok zayıf olduğunu da yani ala kulli hal e, bunu biraz daha açacağız ne bu hakikatin ölçüyü hakikatin yuvalı hakikatin şerriyi o çok önemli ama şimdi hazır yeri gelmişken burada kısaca anlatmanın da faydası var şimdi şöyle okuyalım şimdi Allah ve Resulü bize bazı kelimelerle bazı lafızlarla hitap eder tamam mı? biz bu hitap, bu, e, bize hitap edilen lafızları bir şekilde anlarız şimdi lafızların lafızları üç kısımda ele alıyoruz üç kısımda ele alıyoruz bir e, lugavi hakikat şey şer'i hakikat yani lugatı üç kısma bölüyoruz şer'i şer'i hakikat hakikat iki yazıyorum ben tahtaya örfi örfi hakikat hakikat örfi hakikat bir de lugavi hakikat lügavi hakikat tamam mı? şimdi şer'i hakikat örfi hakikat lügavi hakikat şimdi bizi eğer Kur'an'da ve sünnette bir lafız geliyorsa ve o lafı Allah bize beyan etmişse manasını açıklamışsa veya Resulü açıklamışsa direktmen biz o şer'i hakikati alırız örfi hakikatleri ve bu hakikati çöpe alırız tamam mı? ne yaparız cehennemi dibine atarız çöpe atarız hiç bizi ilgilendirmez tamam eğer şer'i e, şer'i olarak o, özellikle o lafın üzerine konuşulmamışsa bir lafın var özellikle o lafın üzerine konuşulmamışsa tamam mı? o zaman ikinci kısmında bizi hangisi ilgilendirir? lügat kısmını ilgilendirir örf, örf kısmını ilgilendirir tamam mı? çünkü insanların örfünde çünkü Allah kime hitap ediyor Arap toplumu onun örfüne ve onların anlayacağı bir hitapta hükmediyor aynı mesela şimdi e, mesela diyelim ki herhangi bir cumhurbaşkanı başbakan vesaire tuttu bir miting verdi değil mi? mitingde ey arkadaşlar bana kulak atın dediğinde tamam ki kimse koparıp kulağımı atma bana neden? çünkü insanların özünde kulak atmak kullanılır şimdi sen başbakanın sözünden veya cumhurbaşkanının sözünden veya bir imamın bir sözünden minberdeki Dudak kısmını mı alırsın, kulak kısmını mı alırsın yoksa ört kısmını mı alırsın? Ört kısmını Bütün akıllı insan bir icmaen böyledir Aksini alan delidir Mecnundur veya e, e, kötü bir kastı vardır vesaire O zaman ikinci kısımda ölçü hakikat İşte bu da ölçü o zaman lügatı itibar alırsın Şimdi bir örnek verelim İman İman İman kelimesi Şimdi iman kelimesi Kur'an ve sünnette var mı bu kelime? Var. Peki Allah ve Resulü imanı bize anlatmış mı? İman kelimesinin ne olduğunu anlatmış. İman demiş mi? 73 yaşında da demiş. Değil mi? E, e, amelin imandan olduğunu söylemiş. İmanın kalple tatbik olduğunu şartını zikretmiş ayetlerde adetlerde dille söylemenin kulu la ilahe illallah dille söylemenin değil mi? Şartiyetini söylemiş. o zaman şimdi iman kelimesi lügatta ne dedikleri iman kelimesi? Tasdik. Tasdik şimdi bu lügat kısmı geldi cehennemi ne yaptın dedi ki biz Allah bize iman edince imanın da lügat manası nedir tahrik o zaman biz Allah'a tahrik ettiğimiz halden bitti olur hiç dinle söylemesek de olur azalarla amel etmesek de olur etmesek de olur diyoruz ki ya neden öyle diyorsunuz siz söylediğiniz şey var ne diyorlar bize ya olur mu Allah iman edin demiyor mu İmanın da lügat manası tahrik peki bu üç kısımdan hangisini avlar? Cehalete bak en düşünü avlar neden? diyor ki her ne kadar iman kelimesi tasdikse şey de lügatta ama Allah bu lügatı bu e, tasdik manasına gelen bu imanı daha geniş manada anlatmıştır bize ameli de imanı dille söylemeyi de çokmuştur iman kelimesini o zaman bizi ilgilendiren burada hakikatin şer'i yani şer'i hakikattır anlatabiliyor muyum? şer'i hakikattır evet. şimdi örtü hakikate de burada bakılmaz çünkü neden e, İslam gelmeden önce e, imanla bir alakası yok ki sen iman nedir bilmez diyor mesela buna, buna Allah Resulü'ne bile diyor ki mümkün sadece şimdi burada örtü atıldı geliyor ne kaldı lugavi ve şer'i manası kaldı cehmiye cehaleti tuttu sapıklar tuttu bunun ne yaptı imanın lügat manasını aldı tatlık diyor ki şer'i kısmı varken burada Allah ve Resulü bu imana bir mana yüklemişken siz lügata dönemezsiniz burada siz lügata dönemezsiniz değil mi? hani zulmü nasıl anlamıştı? Fadeler lügat manasıyla anlamıştı Allah Resulü ne yaptı ona şer'i bir mana yaşadı halbuki lügat manası sahabelerin anladığı noktada doğruydu zulüm ne demek? bir şeyi ölme, ölmediği yere koymanın için zulümdür sen çaya size atarsan o zulümdür çünkü şeker atman lazım tamam mı sen diyelim ki kalemi, kalemi kalemliğe değil de televizyonun üzerine koyarsan lügat manasında bir zulümdür çünkü yeri onun kalemliktir bu şekilde sahabe de ne yaptılar mesleğine zimmetine ümmetten masrafını alırlar yani sen ne yaparsan yap kötü bir şey bu, bu ayetin dahili içine gidiyorsun Allah Resulü de hemen onu lügat manasından çıkardı yani çıkar, çıkardı değil e, haslaştırdı ona şer'i bir mana ekledi onda şirk olduğunu söyledi tamam Ha. o zaman şimdi biz naslara baktığımızda bize bir hitap geliyor yani mesela bir kudan sonra bir kıyam olayı da verir biz bu kudan sonraki ayakta verecek kıyam ismini veremeyiz çünkü şer'i olarak e, Allah Resulü ona kıyam ismi vermemiştir yani mesela şöyle demiştir bu kudan sonra kıyamdayken mesela böyle bir isim yok bak hiç kıyam değil veya bu kudan sonraki kıyamda şey. biz bunu, biz bunu kendimiz kullanıyoruz insanlar şimdi sahabenin örfüne dön sahabenin örfünde de hiçbir zaman rükudan sonraki ayakta duruşa o kelime olarak ne demiş ne demiştim kıyam demişler onların örfünde rükudan sonraki kalkışın ismi nedir rükudan sonra kalkmaktır o yüzden lafızlarına bak rükudan kalkarken rükudan kalktığı zaman rükudan doğrulurken hep bu lafızlar vardır bak o zaman kıyam sürer o yüzden kıyamda eller bağlanmış bölümünde bu ilk kıyamı anladığında çünkü sahabelerin örtünde kıyam kelimesinin manası demiş. hangisi ilk kıyam ve Allah Resulü de zaten hep ilk kıyama hamletmişti kıyamda Fatiha okuyun demişti bak ilk kıyama kıyam için vermiş ama ikinci kıyama ne Allah Resulü kıyam için vermiş ne de sahabelerin ölçümde o kıyam için o zaman biz burada tutup naksı umuma vuramayız yani burada Allah Resulü onun lafız kullanmıştır kıyam demiştir bu ilk kıyamı da kapsar diyemeyiz ikinci bir reddiye de var o fıkıhta gelir yani bir sürü reddiye var mesela kısaca anlatacak olursak yani maksat girmişim burada mesela ikinci kıyamada e, hani diyorlar ya burada kıyamda e, ellerini bağlardı burada ümün bir lafız vardır içinde yaşar diyor ki burada ümün bir lafız vardır mutlak bir lafız vardır mutlakla onun arasında fark var o da gelecek lafız ne zaman ümün olur ne zaman mutlak olur o da fıkıda tartışılır orada ümün bir lafız yoktur kıyamda ellerini bağlardı ümün bir lafız değil anladın mı kıyamda o zaman umum e, yani diyor ki o zaman Allah Azze ve Celle bir tane köle azar edin e, bunu da umum alalım o zaman dünyadaki bütün köleleri azar edin değil mi şimdi Allah Kur'an'da diyor ki gelin şefaatini şimdi köle azad et hangi köle? umma o zaman dünyadaki bütün köleleri azad etmemez değil mi? Ha? ama sen bir tane köle azad etmişsin kıyamda ellerini bağlardı ee, o zaman ne kadar kıyam varsa ellerini bağladı yok bir tane kıyamda ellerini bağladı çünkü bu iki lafı da mutlak mutlak nedir umum nedir ne zaman e, e, gelecek yani umum bütün farkları hamleder ama mutlak ise meşhur olan tek bir farda hamledilir o da kelimelerin siyah şubatıyla mutlak mıdır e, e, bunun gibi anlaşılır ve e, fiyanda evleri bağlardı meşhur olarak gelmiştir lafız olarak bu da mutlak ifade eder yani tek bir şey o da ilk fiyan o da öyle kadar kullan şimdi şunu e, burada bunun neyi üzerine söyledik yani felâ yulhidûnü değil mi? Bunlar ne yapmadı? فَلَا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَادِهِ kelimeleri şey e, فَلَا e, وَلَا يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَاءِ اللّٰهِ ve ayatihi Allah'ın isimlerinde ve ayetlerinde ne yapmazlar bunlar ilhada sapmazlar وَلَا يُكَيِّفُونَ وَلَا يُمَثِّلُونَ keyiflendirmezler ve misallendirmezler şeyin misalini anlattık sıfatıhi Allah'ın sıfatları bir sıfatı halkıdır mahlukatların sıfatının benzer evet devam Allah herhalde şöyle şöyle oldu Allah'ın temiz zatındaki öldürüğü şartları ondan desteklerler sözleri daha önce geçen ibadeler esas alınarak ortaya konmuş bir ayrıntı açıklamadır onlar bu şekilde Allah'a iman ettiklerine göre sıfatları da etmezler ahlak etmezler keyiflendirmezler ve temsil yoluna da etmezler demektir yerler lafzının yerin çoğu yeri bundan maksat ifadelerin anlaşılması gereken ve onlarla kastedilen mana, manalardır çünkü lafızlar mutlak olarak kullanıldığı takdirde hatıra gelen anlamlar bunlardır yani mutlak olarak kullanıldığında hatıra gelen anlamlar bunlardır yani sen bir lafı kullanıyorsun senin ilk hatırına bir mana geliyor işte senin o manadan satmak, satman bir delil olmadan elinden satman bu nedir? Bu ilhattır Ben dedim ki mesela ee, Ahmet kitabı bitirdi şu kitabı okudu ve bitirdi aklımızın mana geldi mi şimdi bir tane kitap var Ahmet alıyor onu okuyor ve bitiriyor sen dersin ki Ahmet bu kitabı okuyordu bitirdik, bitirmesinden maksat bu kitaba şöyle kaba bir göz gezdirdi işte bu asıl manadan ne yapmak bir de benim yok diyorum elimde öyle belki o zaman ne oldu bu asıl manadan sapmak yani ilhad etmek evet yani bugünkü mevzu Allah Azze ve Celle istiva etti arşa arşa istiva ettiği zaman senin bu hemen bir mana tasavvur eder ne? Allah arşının üzerinde olduğuna dair sen zaten işte oradan maksat istilaydı ele geçirmekti yok hakimiyeti altına almaktı vesaire işte bu ne olur ilk zihne gelen hatıra gelen o manadan kaymak olur bir dediği şekilde evet onlar bir ilk anlaşılan bir bırakarak sözleri başka tarafa kaydırmak getirmezler yani çünkü Allah'ın isimlerinde ilhat değerleri tapmak peki Allah'ın isimlerinde ilhada tapmak ne demek şimdi bunu anlattık dedik ki senin Kur'an'da sünnet gibi düşünmediğin her nokta ilhattır için. tamam mı ama bu misal verir o ayrı tamam buna bir sürü misal verebilirsin evet onlar Allah'ın ikinci ayetlerinde ilhada, inkara, manalarını kaydırmaya sapmazlar sözleri yöneldir büyük bir adamı böyle bir yukarı çözümüdür olan isimlerin eline doğruluğu inkara tutmak öyle isimlerin hakikat, hakikatlerini ve manalarını olan hakkında sabit olmuş hak anlamlarına uzaklaşmıştır onlar için hak olmuş sabit manaları var istiva bellidir istiva alayla kullanıldığı zaman o ifade eder işte onu bunun bir manası var işte senin o manadan saptırma ilhaktır bu kelime Böylelikle kaplatma olmuştur. Yani bu kelimenin hak kelimesi meyletmek ve tapmak kelimesinden alınmadır. Tamam mı? Evet. Nitekim zehari kökülü buna dönere getirdi. Yani ne demek? Lahada kökü. Bunun özelliğinde ilhak kelimesi lahada kökünü almıştır. Lam harfi değil mi? Ha harfi bir de dal, eddalu harfi. Ellamu, vel ha'u, ve eddalu. Bu üç harfi. bu üç kökten ama bu kökte ne demek bu kök bu lah kelimesi de yani ilhad kelimesinin alındığı bu lah kelimesi yani ilhadın o kökten geldiği bu lah kelimesi neyle habirdeki o yüzden bir çukur kazıyor ve yarım metre içe doğru kıble tarafına doğru kazıyor ki ona lah demiş Araplar neden? bilgilikten kaybın için lügat manasıyla ona lah demiş onlar evet yaptı buna dayanıyor dedi ki bir de ötesinden buna doğru kaymış kabir yan tarafından yarıp açmak demektir hakken buna devam ediyor hatta yürüyen ve hak olmayan şeyleri buna sokaktıysa hakkında kullanın bundan mühim tabiri bunda buna buna dayanıyor bu da bizim istenen tabirini kullanmış yani bu işte haktan sattığının nefesin aslında ama bugün mesela akide kitaplarında sonradan gelen veya günümüzde olan akide kitaplarının mülhedi bilmiyor ama bunlar ne anlayacağım örtü manasını alacağım çünkü örtü artık yerleştirilmiştir şey. tamam mı örtü yerleştirme bu örtü e, ee, örtü bu yerleştirme bu örtü yani e, kafir olan küfrünü ve inadını belli ama eski kitaplara buna baktığın zaman nefsi bulduğun zaman illa bundan küfre geleni anlamayacaksın evet. Özellikle Allah'ın hükümlerinde ilhak ve onları bilimle reddetmek ve bir bütün inkar etmekle ilgili yahut da onların anlamlarını inkar edip hiçbir anlamı inkar etmeyecek şekilde açıklamaktır ve onları doğrudan ödülmektir kafir teyirlerle hak hakkın içine çıkartmaktır bir daha okuda şimdi eğer Allah'ın için öyle ilhat neymiş ilhat evet ya onları bilir ya öldürür ya bile bile öldürür yani tutup bile bile öldürürsen buna ilhat denir neden çünkü sattın ilhat kelimesi sattın sattın evet ve bu bütün inkar ediyorsa yani bu bütün inkar ettin sattın çünkü Allah sana inkar ettiğini ispat etti evet yani o, onların anlamlarını inkar edip hiçbir anlamı inkar edilmeyecek şekilde açıklamak Yani e, takvire e, gittim mesela dedim ki bunların içi boş bu manaların bir de ibadet atın çünkü içi boş değil İstiva malumdur diyor mesela e, e, İmam Malik Allah bir birisi böyle kitabı indirdik anlasın diyor yani manası boş olan bir şey anlaşılır mı? Anlaşılmaz. Mukavvi de verin cehaletine de verin evet. ya da onları birbirine uzaklaştırıp mantık birbirine hakkın içine çıkartmaktır bu da mesela ne? istiva evet var diyorsun ama istiladır diyorsun bu da haktan kaldı hepsinin içinde ilgili ilhamcılık kaymak evet yani bu sınıfları sonradan öğretilmiş bir takım varlıklara ilişkin vermek bak burada hepsini diyeceğim muaddile müşebbihe mefavvede hepsini diyeceğim en son öğretilmiş müşebbihe değil mi? ne diyor en sonunda? benzetmek mi diyor? ha, açık altında Allah'a ve yoldan çok özelliklere için veriyor. Ha mesela Uzza, e, mesela Uzza vesaire bu var ya mesela azimden alınmıştır Allah'ın azizini. Bunların hepsi ne? Ne geçmiş? Satmak için evet. Yani Allah'ı tutup mesela Allah'ı tutup e, kendi isminden olmayan bir şeyi isim, isim olarak vermiş Allah. Nefsi, vakti bir kişilerin yaptığı bir hakkı. Evet. Nefsi. Vakti bir kişilerin yaptığı bir hakkı. Yapılan bu açıklamanın özü şudur. Senin Yüce Allah'ın kitabı kerimde, keriminde kendi zatı hakkında Resulünün de Yüce Allah hakkında haber verdiği her bir şeye tahrip ve tatilden keyiflendirme ve temsilden uzak bir şekilde iman ederler. Nimet iman etmek ve tahrip etmek Yüce Allah'ın zatı ve sıfatları hakkındaki söylemini aynı konu olarak kabul ederler. Çünkü sıfatlara dair söz söylemek zat hakkında söz söylemenin bir ayrıntısıdır. Bak bu mükemmel bir halde. Onu da okarsın. Çünkü sıfatlara dair söz söylemek zat hakkında söz söylemenin bir ayrıntısıdır. Bilakis sıfatlar hakkında söz söylemek zat hakkında söz söylemenin bir ayrıntısıdır ya ne demek bu? İzâ kâne isbâtu zâti isbâtu vücudun ve isbâtu teklifin fekevâlike isbâtu sıfat Ya ne demek Sen zat hakkında ne söylersen sıfat hakkında da onu söylemek zorundasın aksi halde tenafıza düşersin şimdi Allah'ın Allah'ın zatı var mı? var sen o zaman mahlukatın zatı da var mı? var peki Allah'ın zatı mahlukatın zatıyla bir mi? Değil. O zaman şimdi Allah'ın eli yok diyenlere Allah var Allah'ın eli yok diyenlere şu neden bunlar yok diyorlar var dersek mahlukata denir o zaman bunlar Allah var dememeleri lazım neden? çünkü sen Allah var dediğin zaman mahlukata deniyorsun neden? çünkü mahlukat da var Allah'ın zatı vardır diyemezsin neden çünkü mahlukatın da zatı var Allah mevcuttur diyemezsin çünkü mahlukatlar da mevcut Allah yoktur da diyemezsin çünkü yokluğa benzetmiş olursun yani sen tutup kendini öldürmen lazım tamam Allah var diyemezsin var dersen varlıklara benzetirsin Allah yok diyemezsin yok dersen yokluklara benzetirsin o yüzden bazı sapıklar çıkmış bunu söylemişler biliyor musun işin içinden çıkan önce cehmiye'den işin içinden çıkan demişler ki evet biz ne Allah vardır diyoruz ne de yok diyoruz çünkü var dersek varlıklara yönetirik yok dersek yokluklara şimdi bunlar haklı eşarilere, eşarilere göre bunlar daha akıllı valla ben daha akıllı görüyorum eşarilere göre bu noktada adamlar delikanlı gibi söylüyor yani tabiri caizse biz Allah var da demiyoruz var dersek mahlukatlara yönetiyoruz varlıklara yönetiyoruz yok dersek de Allah'a yokluklara yönetiyoruz yani yani bilmeden diyorum eşyaya şimdi eşyaya tut bir, bir kısmı sıfatı kabul et bir kısmı sıfatı kabul etme yani ne çelişiyor hani bu ne lahana tutsun diyorlar ne diyor yani sen Allah'ın kelamı vardı ama Allah'ın eli yoktu e neden Allah'ın eli kardeş? Böyle. Şimdi Allah'ın eli var dersen benzetirim. E, niye benzetiyorsun ki? E, kulların da eli var. E, tamam Allah'ın kelamı da var deme o zaman kulların da kelamı var konuşuyorlar. Değil mi? Onlar diyor ki olur mu canım Allah'ın kelamı kulların kelamı da o zaman. İşte bu da diyor ki Allah'ın kelamı şey Allah'ın eli Bak mahlukatın eline benzemez. Yani sen bir kısım sıfatlarını söylüyorsan e, diğerinde de söyle bunu. Ama diğerini inkar ediyorsun o zaman öbürlerini de yani Bizim işimizin mevzu da böyle. Sen Allah'ın zatı vardır diyorsan bizim zatımıza benzemez güzel. O zaman o zata, o zatta bulunan sıfatlar da otomatikten mahlukatlarda olan e, sıfatlara benzemeyecek. Şimdi çok önemli anlamadı. Önemli bir nokta. Zat böyle kaimdir? Sıfatla. Bu zatı zat haline getiren tabir caizmi bir sıfattır. Yani bir zatta bir sıfat vardır. Her zatta sıfat vardır her zatta sıfat vardır çünkü zat mevcuttur en azından mevcudiyet sıfatı vardır yani tamam mı? E şimdi Allah Azze ve Celle de kendisini sıfat izah etmiyor mu? evet güzel şimdi bu, madem ki Allah zatı var ve bu zatın sıfatları var o zaman sen zatta ne söyleyeceksen sıfatlarında da onu söylüyorsun çünkü zat sıfat sıfat zattır bir noktada yani sıfat zatın aynı mıdır gayri midir onu böyle bu kaba tabirle böyle diyor tamam mı? o zaman sen zatta söyleyeceğin her şeyi tatlı da söylemek zorundasın sıfatla söyleyeceğin her şeyi zatta da söylemek zorundasın bakın ki Allah'ın zatı var bizim zatımıza benzemez o zatta bulunan sıfatlar da bizim sıfatlara otomatikmen benzemeyecektir zaten şimdi Allah'ın mevcudiyeti Allah mevcuttur ama bizim mevcudiyetimize benzemez Allah vardır ama onun varlığı bizim varlığımız gibi değildir ne fark var Allah'ın varlığıyla bizim varlığımız arasında mesela bir şeyi tartışabilirsin mesela bizim varlığımızın bir başlangıcı vardır ama Allah'ın yoktur bizim varlığımızın bir sonu vardır ama Allah'ın varlığının sonu yoktur bizim varlığımız bir şeye muhtaçtır e da ne Allah'ın Allah'a muhtaçtır ama Allah'ın varlığı hiçbir şeye muhtaçtır bilakis ismi vardır kayyum kayyum ne? makamı demek ki kendi başına var olan hiçbir şeye ihtiyaç duymaksızın var olan demek kayyum Yani manası daha var kullar kayyumun iki manası var kendi başına hiç kimse ihtiyaç duymaksızın var olan ve başkalarının var olması kendisiyle ancak kurulan ki onlar da mahlukatlar demek kayyum bu e şimdi sen baktana söylüyorsan o yüzden bütün bidat şöyle şundan tek başına şununla yaklaştığınız zaman olay biter Allah var mı? Bunu ne diyebilir? Ya bu adam gibi ya bu cemile gibi dürüst olur der ki ben Allah var diyemem o zaman deriz ki ona hemen nasıl reddiye veririz? deriz ki o zaman sen Allah'a var diyemezsen e, yok demiş olursun diyor yok yok dedim yani. peki neden bu işini yaptın? çünkü var desen varlıklara benzesin çünkü insan da var, duvar da var, karınca da var, hayvan da var, her şey de var. Yani var desem Allah varlıklara benziyor. E o zaman yoksa, yok demiş oluyorsun, diyor ki hayır yoktur demiyor. Yoksa desem, o zaman yokluklara benziyor. Mesela Allah Azze ve Celle diyor ki 100 sene sonra e, Mehmet Ali isminde Hatice'den doğacak bir tane çocuk yaratacak. O şu anda var mı cisim olarak, dünyaya gelmiş hali olarak o var mı şu an? yok. Ha? Bir şey böyle bir yokluğa ne olur mesela o yüzden ne Allah vardır derim diyorum, ben ne de yoktur derim hani bunların dediği gibi ne alemin içindedir ne de dışındadır buna benziyor ne aşağıdır, ne sağdadır ne soldadır ee, İbn-i Teymiye diyor ki ona bak şimdi siz ona, onu varlığa benzetildiğiniz zaman onu va varlığa benzetmediğiniz zaman yokluğa benzetmek zorunda kalırsınız onlar diyor ki hayır İbn-i Teymiye diyor ki ama varlığın zıttı yokluktur onlar, on, onlar diyor ki hayır ben ikisini de yapmam yani bunlar hani geyha akıllarına tam geliyor ya bunları inkar veya iptal etmek yaptıkları akılsızlığa bak bunlar şöyle diyorlar ki Allah biri midir? bak şimdi Allah'ın zatından soruyor Allah biri midir? şimdi bütün bu bidat eline göre e, Allah biridir demelerini iptal etmek zorundalar Allah biridir diyemezler neden? E, sen bana benzetin Allah Allah işte karıncaya benzetin Allah insana benzetin neden? Çünkü insan da direkt Allah demiyor mu? Yuhricul hayye minel meyyit Yuhricul meyyite minel hayy Ölüden diriyi diriden ölüyü çıkarır diyor Allah şimdi bak e, Allah insanlara ne izinlerdi? Diri Kendine de demiyor Huvel hayyul kayyum Kendine daha isimli verdim ben ikisi de aynı an El-İslam aynı kelimeler hiçbir fark yok Allah'ın yuhrucu el-hayye minel meyir Ölüden diri çıkarma El-hayye ismini verdi mahluklara Kendisi de dedi ki Hüvel hayyel kayyum Kendisine de hayre kayyum ismi verdi İkisi de aynı isim var El-İslam hayya İkisinde ortak manası diri Tamam mı? Diri manası Güzel Sen şimdi Allah'a diri diyor musun demiyor musun? zatından konuşuyor. bu adamı çiğirler yani bütün deyimleri bırak Allah'ın istilafı kullara benziyor yok diyemeyiz arş onu taşıdı mı bilmem ne vesaire ee, ya beyin kapatıldı bile taşınmıyor altındaki bu var yani bu kadar şey anladık yani ilk defa alıyordan tutamıyor neyse e, bir şekilde ilimden yapıyor ha neyse e, bu kadar cahiller hani bunlar düşün Allah aşkına şimdi melek bir melek bile Allah o kadar güç vermiş ki ona artık melek artık yani bir sandalyenin üzerinde melek ona mutlak sandalye çekmiyor meleğin altında düşecek mi? Düşürecek yani Abi bu melekte bile muhtaçtır yani Böyle saçma zaman şeyler söylüyorlar Yani Allah melekleri yollamış bizim sevaplarımızı günahlarımızı yapmış Şimdi muhtaç diye mi yapmış onu? Yollamış melekleri yok Hatta melekler Allah'a çıktığında Allah bildiği halde ona sorar diyor Kulumu nasıl bildirmiş Ama buna rağmen melekleri yollamış Demek ki Allah bunlar hükmetten dolayı yapıyor Demek ki arşa muhtaç olduğu için değil hükmetinden dolayı ya o kadar saçma buradan şey getiriyorlar ki arşı çeksen o zaman Allah düşmek zorunda kalmaz mı? Allah arşa muhtaç çıkarmayın ki aşımızdan sanki biz oturdu diyoruz da sanki temas etti diyoruz da yani bu kadar cehalet eden insanlar bu insanların bu mantığına göre Allah bu meleklerin muhtaç oldu diye yollamış bize namazlarımıza bir baksınlar sahiplerimize Allah hesaplamıyor haşa böyle ikinci anlamıyor şimdi önce iş olsun diye ha, veya iş olsun diye ha, halbuki iş olsun diye olamaz Allah'ın takdim etsin orada her şey yerli yerinde yapılır şey, şey, şey, Allah kulluğuna dönelim mevzunu da sen Allah'a biri diyor musun demiyor musun biri diyorsan o zaman sen başka bir diliye benzesin Allah'a sana çalacağı bir tek akıllı bir şey olur ama o da kendine diyor ne diyecek sana Allah'ın diriliği bir diriliğimiz gibi değildir diyor ki tamam Allah'ın eli bizim elimiz gibi değil yani şunun kırılma olur, kopma olur, kanama olur Allah'ta böyle bir şey tasavvur edilemez ya demiyoruz ki bir et, damar, kemik, parmaktan oluşan, tırnaklardan oluşan bir şey adam diyor ki el budur beş parmaktan oluşur e, tırnaklardan oluşur o yüzden e, Allah'ın eli var diyemeyiz hadi oradan derim bunlara el, elini o elini nereden çıkardın sen bir sürü el var şimdi ben sana parmaklarını koparsam ona el denir mi denmez mi denir değil mi denir yani e, karıncanın eli filin eli bunlar değil mi hani parmak yani neyi konuşuyorsun anlatabiliyor muyum elbi diyemezsin elbidir o zaman Allah'ın eli var elini bunu benzetin diyemezsin öyle bir sürü el var yani hangi elden bahsediyorsun atın ön ayaklarına bile sahabe el demiş hadiste alimler yıllarca tartışmışlar böyle düzgün gider elle mi gider Hı? demek ki bu görenin ön, ön ayaklarını sen Türkçe'de diyorsun bana ne Türkçe'de Allah bize bir hitap ediyor Arap dili edebiyatıyla Resul de bize Arapça konuşuyor ve onların kelamında el dediğin zaman hayvanın ön ayakları dediğimiz kısmı da eldir anladın şimdi atın, han atın parmağı yani heh, demek ki el bu değildir o zaman sen Allah'a biri diyorum için demiyorsun diyorsan o zaman sen diyorsun ki bak Allah insanlara da Kur'an'da biri demiş el hay demiş yok hocam hayyemin olmayı ölüden biri çıkarır birden öbürü çıkarır aynısını yazmış o zaman diyor ki zatta ne söylemek söylersen sıfatta da onu söylemek zorundasın çünkü zat çünkü e, sıfat zatta bulunan şeydir sıfat zatta bulunan şeydir bu adam dedi bize o zaman bize diyecek ki sen Allah'a mahlukatı ya e, diyecek ne hayır Allah'ın birliği bizim birliğimiz gibi güzel Allah'ın öyle izin vermemiz gibi şeyi öyle bugün çok şey şey eşyaların çok şeyleri eşyaların çok şey o yüzden mutezile burada eşyalardan daha mantıklı aynen bugün kelime çünkü kadın, kadınları yere mesela şimdi mutezile reddiye veriyor cemmi e, reddiye veriyor vesaire bir sürü kısalar reddiye veriyor eşyalara da reddiye verirken bu kaygıyı söylüyor el kavlu fi ba'di sıfat el kavlu fi ba'di her diyor bir kısım sıfatlarda söylenen diğer kısım sıfatlarda da söylenen diyor yani sen bir sıfatla bunu söyle diğer sıfatı da mı söylemek zorundasın bir de ikinci bir kayda getirir bir teymi el kavlu sıfat kel kavlu fil zat sıfatta söylenen şey zatta söylenen şeyle de aynı olmak zorunda çünkü sıfatlar zatta bulunan şeydir anladın mı? zatta bulunan şeydir O yüzden hiç yani bu el doğruğumuz değil odur. Adama söyle Allah bir bilir din ayrımcısıdır net bir sebep belirtisi makul olan şer'i akılla makul olan nakla sabit olan net bir şeydir aksi halde bu nedir? çelişki şimdi yaklaşmayın Çünkü sıfatlara dair çok söylemek, laf hakkında çok söylemenin ayrıntısıdır. Ayrıntısıdır. Yani bu aynı şeydir hani on, ondan çıkan meselelerdir ayrıntısından bahsediyor yani birbirinin gücü gibi evet Vakıf şey bir söylerken güzele yerin aynısı izliyoruz Vakıf ispatı bir varlığın ispatıdır Varlığın ispatı bir varlığın ispatıdır Adamı seven Allah mevcut mu mevcut sen de mevcutsun O zaman sen Allah'a benzemişsin O zaman Allah mevcut deme Cehennemi'nin dürüst ol cümle diyor ki Allah mevcut değil bak bu dürüst hani bunu başka yerden bulacağız şimdi masaya geldiği zaman ileride tamam mı onlar diyor ki Allah ne vardır ne yoktur tamam biz onları vuracağız başka bir yer hiç tüm varlıkları yerden vuracağız onları ama mevzumuz öyle ama orada tabiri geldi e, burada dürüstler diyorlar ki Allah ne vardır ne yoktur var desem varlıklara ben götürüm diyor adamdan yok desem yokluklara ben götürüm Peki bir şeyin var olmaması veya yok olmaması aynı şey O şey ne var ne yok Bunun içine ne verilmiş Türkçe'de? Hiç düşündüm mü aklına bir şey, şey gelelim Hazır açmışsan da diye yani vuracak birileri de şimdi hani kafalarla karışmasın Hazır gelmişken küçük bir hediye verelim devam edeceğiz Bir şey düşün ona ne var diyorsun ne de yok diyorsun Bu olayın içine ne isim verebilirsin? böyle imkansızlık değil mi bu imkansızlık ha İbn Teymiye diyor ki şimdi ha, şimdi bak şimdi onlar diyor ki ne Allah var imkansızlık da bunun için bir şeyler diyorsun ki mesela bir için söylüyorsun Ahmet ne vardır ne de yoktur şimdi bunun ismi ne Türkçe'de imkansızlık Allah ile de ne imkansızlık dünyanın her yerinde de bunun ismi imkansızlık şimdi bunlar ne diyoruz Allah var diyemeyiz varlıklara indiririz yok diyemeyiz yokluklara indiririz İbn Teymiye diyor ki Allah o zaman imkansızlıklara indiririz çünkü yokluk yoktur zaten sen yokluğa da benzetemem diyorsun o zaman ne yapmış oldun bunlar Allah'a neyle benzetmiş oldun imkansızlığa benzetmiş oldun İbn Teymiye böyle oldu yani var aynı anda var veya yok olmayan bir şey ne imkansız o zaman siz Allah'a neye benzetmiş olursunuz imkansız onlar ne diyor Allah ne ölüdür ne haydır ne de biridir yani diyor ki Allah Kur'an'da haydır diyor diyor ki Allah Kur'an'da haydır dese biri dese de biri diyemeyiz Allah neden? Çünkü Allah orada her ne kadar kaydediyorsa orada dilini kastetmedi Orada mecaz vardır başka bir şey vardır Neden? Çünkü Allah bir derse bize biri Bak adamlar samimi ya bazılarında Tamam mı? Yani küfür, kafir ama samimi adam Diyor ki ben Allah'a biri desin Birilere benzesin Ölü desin ölülere benzesin O zaman Allah ne biridir ne de ölüdür Şimdi Teymiye diyor ki ya bir şey ölürse ölüdür diriyse diridir yani arası olur mu diyorlar arası var Arasında biraz var adamlarda Şimdi bu var ne ölüdür ne diridir diyor adamlar İbn-i Teymiye için cevap veriyorlar İbn-i Teymiye diyor ki şey ölürse öyledir ya da biridir şimdi Ümit Öğrenme'ye bunun devamını getirmiyor artık şimdi onları tabir caizse tuzağa düşürecek ya e şey Ümit Öğrenme çok iyi biliyor onların cevabı şimdi bu teknolojideki münakasını anlatıyorum şimdi diyor ki Allah ne ölüdür ne de biridir diyor onlar İbn Teymiye ya bir şey ya ölüdür ya biridir bunun ortası var mı? onlar diyor ki evet var duvar duvar ne ölüdür ne de biridir Şimdi İbn Teymiye diyor o zaman neden ölü demediniz? Sebebi ne? Ölülere benzettiniz. Yani ölülere benzetmekten kaçındığım için neden biri de demediniz peki birilere benzetmekten kaçındığım için o zaman sizin bir sebebiniz varmış diyor şimdi İbn-i neymiş o sebep bir şeye benzetmeden kaçmak değil mi e peki sen neye benzettin duvara duvara duvara anladın mı şimdi dedik ki onlar öyle diyemiyor sebebi ölüye benzetmekten kaçınmak için bak sebepleri Bir yere de Bir yere benzetmekten kaçınmak için e, duvara benzetiniz Allah anladın mı öyle çünkü bir kelime olarak sorduğu zaman bir şey var mı ya hem öyle, ne öyle olan ne öyle olan vardır diyorlar evet ne duvar duvar ne öyle bir diridir bir kelimeleri hemen yapıştırıyorlar o zaman Allah'a duvara benzetiniz şey yani duvar da ne öyle bir ne de biridir Allah da ne öyle bir ne de bir biridir olmuş oldu İkisi birbirine benzedir sonuçta ne oldu bir şey benzetme benzetmeden kaçındayken daha fikir benzetmeye gelin canlı bir şeye benzetseydin belki daha makuldü insana gittin tam bir cansız değil ikinci yine edin seni başka bir yerden de bekliyorum Allah onların tutlarına da öyle demiştir yani halde yani demek ki o zaman diyor ki e, Arap ile edebiyatına duvara da öyle denir diyor duvara ne öyle denir denir diye en takım İlgi terimle çok söylüyorum Nasıl şey şişirmiş bunlar? Ben konu gören Elhamdülillah Allah Azze ve Celle alimlerin eliyle bunun her zaman artırmıştır. Ta ki kıyamete yakın bir gölgeye kadar tarifetin mutlu olacaktır. Kıyamete. Allahu la ilahe gayrı. Kendisinden başka ilah olmayan emin edin. Eğer ki biz alimlerimizi adım adım takip etmişsek, adım adım takip etmişsek, konumuz yüzlerce nokta olan farkına varamayız sadece bir hak üzerinde olduğumuzu zannederiz biz sadece hak üzerinde olduğunu zannederiz yıllardır Türkiye'de Allah semadadır diyerek tafsile gitmeyen müşebbiheler var adam ama bunun şerefin kavga olduğunu söylüyor bu tafsile gitmeyen adama semadadır diye ortaya bırakıyor o yüzden herkes bize müşebbihe diyor adama haklı bir insan Hamur'a tafsile gittiğim yok Allah semadadır dediğim zaman karşı tarafın ilk anlayacağı şey semanın içine girmiş Allah halbuki Allah da diye bir lafız yok bir lafız yok bizim tabi mahluk semayı katılarsın böyle bir lafız yok cariyenin nasında Allah semalıdır bu mahluk sema olarak düşün semalıdır diye bir lafız yok muharebe Müslüm'de, cihadis Müslüm'de var yok böyle bir lafız semanın üzerinde lafız var yani her şeyin üzerinde ha semadan kastım orada bidat manasıdır cariyenin lafından o da ucuysa o zaman Allah ucuydadır de o manada semayı ama Allah ucuyu semanın üzerindedir yıllardır insanlar taslimata gitmedi şimdi kitap dağıtmışlar Türkiye'de bu için kitap davetini getirenlere bir de baksan bu taslimata gitmediler yıllardır ve Türkiye'de insanlar berbat oldu hep herkes öncesinde planmış mı bu anlatılmadığı için değil bütün kitap bilinmediği için böyle anlatılmaz isim sıfatı biliyor zanneden zannedilen kişiler isim sıfatı bilmiyorlar uzaklar kafa olarak biliyorlar herkesin bildiği şüphe şey biliyorlar o yüzden Türkiye'de yüzlerce şüphenin içinden çıkamıyor doğru düşünmek dediğimiz kalmışlar çıkamazlar bu mantıkla giderlerse çıkamazlar sen getir ey babam sen getir bakın cari hadisini çok basit cari hadisini cari hadisini bir de yani sana bir, bir, bir, bir yıllarca bir geçmişi olan bu mütezire yıllarca hamur içinde elini yormuş bu mültecide kendi cari adresine cevap veremeyecekse bütün çöpe attın kendini onu böyledir burası doğru ama sana cevap veremeyeceksin için çöpe attın yani ev işimizde cevap veremeyeceksin alimlerine o zaman kendini de çöpe atamaz orada tutup e, sineye çekmesi lazım yani bu kadar büyük alim tabii ki ben buna cevap veremeyeceğim ama bırak da bu zamak şey senin kim çarpsın yani çarpabilsin yani sen kimsin bu kadar mısın okuyarak sen nerede öğrenmişsin Tabi ki senin bu kadar basit sadece hiç samimle üzülme anlatabiliyor hiç samimle üzülme o yüzden Allah, Allah cehenneme ayağını koyar hemen yapıştırıyoruz böyle hadis hemen hiç tavsiye gitmeye gerek yok halbuki ayağını koyar diye bir şey yok içinde cehennemin için böyle bir lafı yok cehennemin üzerine olay vardır Allah şey bir şey kuşatamaz ya haşa geçin cennete eğer cisim olarak düşüneceksen estağfurullah yani Allah'a sanırsın Anladın mı? Bunlar hiç tafsiri bilmemişler. Adam Allah dünya semasına iner iner iner diyor. Seni dinleyen herkes muhalif amlara gidelim söylüyoruz avama söylüyoruz seni dinleyen herkes ne anlıyor bundan işte Allah bu yıldırma oraya iner işte bu karanlık bulutlarına tarafı iner sen tavsiyede gitmediğin zaman adam bunu anlayacaktır adama adama sen burada bir şey diyemezsin adam gariban mısın sen adama akide ne temel vermişsin ki öyle sünnet gibi anlasın Allah dünya semasına iner hemen böyle e burada bir tafsir vardır dünya semasından maksat ne? neden maksat ne? bizi şunu söylemiyoruz Allah Azze ve Celle dünya semasına inerken de her şeyin üzerindedir arşının üzerindedir arşının üzerinde kalmaz derin huvel aliyul ala ta'ali müteali zati sıfat uluğuda olmak daimi uluğuda olmak bu ayetin hepsinin ortak manası daimi olarak anlık dahi eksilmeksizin uluğuda olmak çünkü zati sıfattır Allah demek ki Allah dünyasının semasına inerken de inmezken de her, şey her şeyin üzerindeydi o zaman inişi nasıl düşünülmüyor sürekli tasavvur edemiyoruz Şimdi bir mahlukat birinci kattan aşağı indiği zaman bu mahlukata ne gerekir? Üst kat onun içinde kalmak zorunda. Ama bu mahlukatın işidir. Allah'ın içinde bu tasavvur edilemez. Böyle bir şey yok. Allah dünya semasına inerken de her şeyin üzerindeydi. Gecen üst sonuçta yine dünya semasına inerken de her şeyin üzerindedir Allah. Bütün her şeyin dedim Ali ismi var Allah'ın. Uluğda olan ve bu uluğu mutlak zikretmiş bir de zatı sıfat. Her zaman uluğudur Allah. Allah yeri göğü hiçbir şey yaratmaz sen Allah olurdaydı bu onun zatı sıfırmış o yüzden bu kaydede de bu kelimelere dikkat etmemiz lazım yani tabiri caizse var ya ikinci sıfatta hani sen evlisin için ya şimdi ikinci sıfatta bu bildiğin şeylerin çoğunu böyle unutacaksın çizeceksin kafandan sıfırdan başlayacaksın Türkiye'de bu lazım evlisin için söylüyorum biraz onu zaten e, ona tebliğ edersin o ne yapıyorsun onu ayrı bir mevzu Türkiye'deki ehli sünnetli insanların %99'u belki aldım bu kadar açık söylüyorum Yüzde veya o kadar da olmadı da en azından en azından %95'i şu isim sıfat mevzusunun kafasından silecek yeniden sıfırdan isim sıfat öğrenecek sıfırdan bir yere getirirler bunları insanların kafasına soktular yanlış bir şekilde e neden? Çünkü meseleyi ehlinden anladılar kafalarına göre kitap okuyup aldılar sadece birileri onları ehlinden aldı zannediyorlar halbuki böyle bir şey yok bunlar kafalarına göre okudular ondan sonra geldiler bunu anlattılar insanlara ve Türkiye'de yarım müşebbihe yarı gösterilmiş şey, işte hakikaten yarım müşebbihelik var yani İşin içine indiğin zaman yarım müşebbihelik var ama yok zannediyoruz ama var Türkiye'de müşebbihelik var o yüzden adamlar şimdi müşebbihetini dediği zaman bir noktada haklılar müşebbine baksanız var bu çarpmalarda mutabize baksanız da var ve mutabize noktalarımız belki müşebbihe noktalarımızdan daha çoktur içini boşaltma Allah konuşur mu diyorlar Allah konuşur ama nasıl konuşur bilmem seslerini harfle Beni bilmem bilmem işte böyle sassaka kelamlar oldu Türkiye'de olmadı mı? oldu Allah biz konuşuyoruz diyor ama nasıl konuştu? böyle bir şey yoktur öyle sünnet ispat etmiştir Allah sesle harfle konuşmuştur Allah ses ve hamd edilmiştir ya Kur'an-ı Kerim harfsiz mi? Elif Lamim harfsiz mi? Allah bu Kur'an'la konuşmadı mı? Ey Musa, ey Musa, ey Musa Ya Musa, ya Elif, Ne, Sin illet harfi bak hepsi harf kim Kur'an'dan bir harf okursa ona on kat sevabı vardır bak harfmiş demek Kur'an Allah'ın kelamı ya harf Allah kıyamet ne onlara bir ses nefesini diyor bak şey ama bir yere geldi işte bu öyle sünneti kafasına göre anladı Türkiye'ye soktu bazı mevzuları Bu böyle devam etti Ha Allah'ım da olsun düzeltenler var mı? Var Allah'ın hidayet ettiği kişilerden var ve gittikçe düzelen insanlar oldu Çoğalın olmuyor adalan oluyor. O, o, o şekilde düşünen Allah'ım da olsun Biz tevbe ediyoruz kardeşler tevbe ediyor birileri tevbe ediyor Bu Allah'ın Allah'ın hidayet etmek istediği insanlar hidayete buluyor aksi halde zahirliği üzerine devam edeceksiniz sonra da Allah'la baş başa kalıp hesabını vereceksiniz evet şöyle okuyorum zat hakkında şey söylerken izleyenlerin ailesi izler zatın ispatı bir zahir ispatıdır e, keyfiyetlendirme ispatı değildir sıfatların ispatı yani kabul edilmesi de bu şekildedir bazen bu müddet şu sözleriyle dile getirirler bazen bu müddet şu sözler, sözleriyle şu sözler kadar değil mi? şu sözler, sözleriyle dile getirirler demiş sözleriyle veya sözleriyle bu işleri yüksek mahallenin mutlaka bir tanım müsadeler bu bölümden örgütsüz olarak geldiği gibi kabul edilir onların bu sözlerini anlamayan kimseler bu ifadeler ile anlamı üzerine düşünmek için lafzı okuyup geçmek olduğunu sanmışlardır Oysa bu batıl bir anlayış daha bak şimdi kimden bahsediyor? Onun mukabele imanı bu cümlede mukabelelerden bahsediyor yani diyorlar ki mukabeleler Allah'ın öyle vardır ama bu öyle de bilmiyoruz yani keyifleti değil bak mana olarak da bir manası yok ya ve ya ve dal harfi bir araya gelmiş yet kelimesini oluşturmuş bununla muhakkak hiç bilmiyoruz İktiva ne? Hiç bilmiyor. Yani bir iktiva, iktiva bilinen bir şeydir. Manu olarak keyfiyeti meşhur onlar ne keyfiyetten bahsediyorlar ne manadan diyorlar ki mana hiçbir şey yok İstila işte elif, sin, te, vav ve illet harfinden oluşmuş bir kelimeden ibarettir diyorlar bunu tamam mı? Devam edin. Bu kelimeden ibaret ediyorlar Ha, bu kelimelerin hiçbir manası yok ama diyor istira diyor ki böyle değil bunların manası var. İstira ne demek? Uluğda olmak. İstira ala ile kullanıldığı zaman uluğda olmak. Üstü olmak demektir. Onlar bunu inkar ediyorlar. Bunu diyor ki bunun manasını bilmiyor diyorlar. Manası yoktur. İçini boşaltıyorlar. Ve bunu söylerken de bu bidat ehli, bunlar mutabidat ehli, bunu selefe nispet ediyorlar. Selef de böyle düşünüyor. Ve nispet ederlerken selefin şimdi bazı cümleleri var o cümleleri delil yapıyorlar selefin bazı sözleri var o sözler. halbuki o söz selefin şimdi gelecek o sözleri halbuki bunların söylediğimiz delalet etmez mukabelelere özel bir hediye vereceğiz geri geldiğinde İbn-i Teymiye el-Murrakişiyye eserinde özellikle bunu ele alıp verdiye vermiştir Mecmuat-ı Fetha vesaire onlarda zaten var ama mesela Kaidet'in Murrakişiyye mesela Şeyh İbrahim Muhayli bunu okuttu Medine'de bu kitabı Kaidet'in Murrakişiyye özellikle mukabelelere hediyedir tamam mı? Ve İbn Teymiye bir selefin bütün bu e, cümlelerini almış ve oradan selefin taklidi kastetmediğini çünkü e, eşarilerin bayağı bir kısmı maturidilerin diğer mütezilerin bayağı bir kısmı selefi mezhebini şu şekilde zannediyorlar mukavvi de mezhebi zannediyorlar diyor ki selef ücret vardı ama bu yedin yedin bir manasının olduğunu söylemezlerdi hadisi diyor ki yed kelimesinin bir manası var el istiva kelimesinin bir manası var ne? işte onlar. kudret, mana, kudret e, kelimesinin bir manası var ne? temekün min el-fadu ila aciz yani bir fiili acziyet olmadan yerine getirmenin için bir kudret olur kadir olur anlatabiliyor muyum? yani bunların manaları var el kelam ne? kelam nedir? Ses, şey, içinde nida ve ses olan mana demektir bunların manalarını biz ispat ediyoruz ama o ispat ettiğimiz manaların keyfiyetini Allah'a havale ediyoruz tamam yedi manası evdir bak ispat ettik ama ki şu, o yüzden biz diyoruz ki siz eğer selefin kavli, tabi'in, tabi, tabi bunların bunlar, bunların mezhebi mutafikadır diyorsanız o zaman biz ne yapacağız bunların malumun sözünü el istiva-ı malum diyorlar istiva malum hani size göre manası yoktu ama ne diyor istiva-ı malum demiyor ki istiva meçhul ne, neresi meçhul diyorlar keyfi meçhul keyfiyeti meçhul diyorlar istiva malum ne demek malum istiva malum bilmem bir şey Arap diyor malum işte olmak sıra ala ile kullanıldığı zaman eşit olmak keyif ve keyfi meçhul diyor keyfiyeti meçhul demek ki bak şeyhin mezhebi mutabir edilmiş manayı ispat ediyorlarmış ve malum diyorlarmış İkincisi, içi boş olan, manası olmayan bir şey düşünebilir mi? Allah bunu fıkralarını dedi düşünün. İçinde mana olmayan bir şey nasıl düşüneceksin? nasıl düşüneceğim yani Allah diyor ki ben yeri bir altı bir yarattım bunun bir manası yok mu tabi yani yaratmak yaratmak Allah'ın sıfatı bir manası yok ama nasıl düşüneceğiz yeri bir nasıl yaratılmış insan tasavvur eder benim de öldüğünü düşünür Allah'ın kudretini düşünür bunlara göre hiçbirini düşünemezsin çünkü neden manası olmayan şey düşünemezsin Devam. sözlerini şu sözlerine bile getirirler evet, şimdi sebep bu şu sözlerine bile getirirler şu işi şey. şimdi sebep ne der bazen Sumer kema caet bilat eğitim eğitim şeklinde yani geldikleri gibi ne olur kabul edilir yani tevhidli şekilde geldikleri gibi onlar diyor ki bak selefin bilasından ne anlıyoruz biz selef geldikleri gibi alıyorlarmış yani bize yetkili bırakıyorlar için manalarını böyle anlıyorlar şimdi bulaştığında şimdi cehalete bak şimdi lafı bir de okuyalım şimdi telefon bir sürü böyle lafı var bir sürü tabinden tabi tabinden bir sürü lafı var nedir şöyle lafı bir bardak koymuyorlar diyorlar ki şunlar kema caet bila tevil veya bila, bila keyif bu şekilde yani tevifli şekilde keyfiyetli şekilde geldiği gibi alın tamam onlar diyor ki bak telefon mezarı olmuyor geldiği gibi alıyorlar yani ayette yetmiyor onlar da yetmiyor susuyorlar bu kadar alıyorlar biz de diyoruz ki ya siz dünyanın sonuna bakın diyor kim çözdü ne kadar cahil çalışır şey. Günün sonunda ne diyor? Tevhidsiz şekilde. Manası olmayan bir şeyin tevhidi olmaz ki zaten zaman. Demek ki şöyle tevhidsiz şekilde diyorsa demek ki bunun bir manası var ki o manayı tevhid etmeyin diyor. Anladın mı? İnce nasıl yaramadı. Çok önemli. Şimdi bunlar çünkü acayip derecede geliyor. Şu anda mesela Libya'da var. Libya'da mesela mutfavlida var mı? Dünyanın başında Murtanya'da hala var mı mutfavlida var? Yani bu fırkalar e, e, tamamıyla silinmiş bir fırka değil yani hala günümüzde tefsir vesaire onlara e, benzer e, günümüzde onların sorunları hala selefe, selefin mezhebinin mutabık olduğunu söylenmiş insanlar var ve bu insanlar sana bu cümlelerle selefin bu cümleleriyle münakaşa ediyor sen diyemezsin bana ne kardeşim selefin Allah Kur'an'a Kur sünnete bakar öyle zaten kapatırsın işine geldiğin zamanlar selefin diyorsun bir sana selefin cümlelerinden birini deli getirdiği zaman bana ne seleften diyorsun öyle olmaz bir adam gibi de ki ben tek başıma müstakilim o zaman sana şöyle de diyelim nerede bu kıyamete kadar olacak haktayken senden önce 80 milyar önce anladın mı o zaman bu selefin kavli bana mesela ne demiş beni ilgilendirmez diyemezsin çünkü bu selefin icmasıdır Sımar ve kemaca et bila seyfilası selefin icmasıdır çünkü selef döneminde bu cümleler kullanılmış ve kimse buna itiraz etmemiş sukutu bir icmadır bu cümle şimdi adam sana böyle gelebilir bak demek ki selef icma bu cümle üzerinde o zaman selefin mezunu mutabıdır sen ona o zaman vergiye vermek zorundasın diyorsun ki bak selefin bu cümlesini doğru anlayalım emirli hakema caet diye gelir genelde veya emri hakema caet bila tevk şeklinde gelir buradan bir cümle alınmış sınırlı hakema caet bila tevk işte bütün cümlelerle gelir yani ne? geldiği gibi alın keyfiyetini söylemeden bak keyfiyetini söylemeden geldiği gibi alın işte diyorlar ki bak selef ne demiş o zaman rububiyet sıfatı istiva sıfatı geldiği gibi alıyoruz nasıl alıyoruz işte Allah istiva etmiştir ama nasıl bilmiyor geldiği gibi aldım abicim diyor ya bir şey nasıl gelir manası bilmiyor boş gelir mi abi ikinci selefin lafzına diyorsun ki selef böyle inmiş şimdi cümleye iyi bak niye başına alıp cümlenin sonunu terk ediyorsun şimdi onlar aslında cümlenin neresini alıyor şimdi selef diyor ki emri hakemaca edbilaki şey. geldiği gibi alın keyfiyetlendirmeden bak şimdi onlar hangi kısmı alıyor geldiği gibi alın kısmı alıyor keyfini yapılandırmadan kısmı siliyor bize diyor ki keyfini yapılandırmadan kısmı silmeyin neden? çünkü şeref manası olmayan bir şeyin keyfiyetlendirme veya keyfiyetlendirme diye bir söz, şey söz konusu olur mu? Yok yok yoktur zaten. Demek ki çocuk bunun bir manasını biliyor ki o manaya bir keyfiyet yüklemeyin diyor anladın mı onları biliyoruz ikincisi bak Bukhari'ye veya başka yere İmam Mücahit istivaya ala diyor istiyor olmak diyor bak demek mana yapıyorlarmış İmam Malik istiva malum diyor demek mana yapıyorlarmış demek ki diyet kelimesinin bir manası var mesela bugün günümüzde yaşayan ahlaklarla mesela Selefin mezhebi iki şekilde diyorlar ya tevhildir ya da eder. ya tevhildir ya da taklitdir diyorlar yani ya tevhil edeceksin o yüzden bak bunları iyi bilmemiz lazım yani bunu şey zannetmeyelim hani ya işte nasıl etrafında böyle bir insan yok Allah korusun çıkar bir tane çok şu an böyle iyilere davetçi birisi var Fıkta da alim adam ha o kadar ilimde güçlü ama maalesef akılda mufalı da adam bunun yandaşlarıyla veya bunun bunu insanlarla yani bunu karşılaşmışsın İkinci sen yani sen bir de hani millete cevap vermek için oku, geçirmek için okumuyoruz zaten amel etmek için okuyoruz ama sadece amel etmek için de değil davet için de okuyoruz işte davet yaptığım zaman yarın bunlar karşıma çıkabilir için yok Türkiye'de mufadede yani insanlar karşılaşmıyor peki ama pek ama hani sonuçta bizim için, için, içinde olduğum için karşılaşıyorum bizimle ben Türkiye'de çok mufadedeyle karşılaşıyorum çok adam mufadede bilmiyorum diyor ki Allah'ın yedi vardır yedi ne kardeşim yedi ilim olmaz yedi vardır Allah istedim ne yani aşkın üzerinde değil mi hayır abicim Allah iftira etmiştir ne bir iftira bilmiyorum Allah iftira etmiştir o yüzden diyor ki bu da şerefin dedi ve bu cümleleri getiriyor ama cümleyi yanlış anlıyorlar İnşallah Allah'ın nasip ederse ileride kaideti murrakşiyeyi de okuyacağız bu misaleyi o muhafazalara özel ediyorlar ama bu kitapta da yine de diyor yani hakiyeti vaktiyle yeri geldiğinde devam inşallah Bence söylüyor bir müddet bir selefin sözü neymiş o söz? bir müddet tevhidsiz geldiği gibi kabul edilir yani onlar tevhidsiz olarak kısmını almıyorlar geldiği gibi kabul edilir kısmını alıyorlar bak direkt geldiği gibi almış diyor diyor ki geldiği gibi alıp bırakmamış tevhidsiz demişler mi? yani bir manası olacak ki o manayı tevhide teya etmiyor demek şöyle bir manaya iman ediyor İmam Malik sözünden açık istila manı değil evet. Onların bu sözlerini anlamayan kitlenin büyük adamın ve anlamın üzerine düşünmek için Lafzı okuyup geçmek olduğunu sanmışlar. Anlamın üzerine düşünmüşüm anlamı yok. Lafzı okuyup geç. Evet. Aman evet. Öyle bir doğru yiyorum Anladın mı? Çünkü burada nefedilen tevhiden Bak nefedilen tevhiden Şimdi nefedilen tevhid ne? Tevhidin istesi bunlar Dedi ya geldiği gibi alın tevhidisi çekildi Buradaki tevhidden kısıt ne olacak o zaman? Evet Oraya okun Buna da ne diyebilirim? Tevhidin kısıt Mağlanın hakikati Tevhidin tevhidi Evet Bak buna delalet edin oku bakayım Bu sözümüzü destekleyen şu var Değiştiren işlerden birisi şudur onlar bazen şöyle derlerdi. Bu büyükler gördüğü gibi kabul edilir. Keyfinin büyükleri yollar bilirler. Yoksa onlar, bunlar bu arazi onlar diye geldikleri gibi kabul edilirler, edilirler demiyorlar. Bak şimdi, onlar ne diyorlarmış bir daha söyle. Onlar bazen şöyle derlerdi. Evet. Bu büyükler geldiği gibi kabul edilir, keyfinin büyükleri kabul edilmez. Bir bak, geldiği gibi kabul edilir, keyfiyet ne gidilmez. Bak şimdi, keyfiyete gidilmez. Şimdi telefon cümlesi böyle. Evet şimdi onlar bu selefin cümlesi böyle peki selef şöyle diyor mu geldiği gibi alın manasız bir şekilde böyle demiyor bak öyle deseydi bunlar haklı olurdu mutfağında ama öyle demiyor şimdi baştan alalım anlaşılsın bunu pekiştiren bir sunaran bir video şudur onlar bazen şöyle derler bu büyükler geldiği gibi yani selef evet. evet. bu büyükler geldiği gibi kabul edilir selefin politikası yoluna gidilmez şimdi selefin cümlesi evet. bu, bu cümle onların anladığı gibi şu şekilde bildirecek yoksa onlar bunlar manası olmaz geldikleri bir yukarı ödülürler demiyorlar evet yani manası olmaz kalın kabul edin demiyor bir kere evet. işte bunlar anlaşıldığına göre onlar manayı kabul ediyor fakat keyfiyeti reddediyorlar demek şairi mananın hakikati sözler katıldan keyfiyettir ve mana ile manalı hakikati arasında fark gözetmektir şöyle ki onlar manalı kabul ederler hakikatini ve hareketini çok sıra tutanır keyfiyetle biz mana arasında ayrı ölçülür bir şey. manası bizim için malumdur keyfiyeti meşhurdur İslam'ın manası ne? İşte olmaz ama bu işte olmanın keyfiyeti nasıl bilmiyoruz ha bizim işte olduğumuzun işte olmamızın keyfiyeti maruf işte o işte olduğun şeye yapışırsın oturuyorsun, yaslanırsın bu keyfiyetin vardır bilebilirsin baktığında ama Allah Azze ve Celle bilemezsin Tabi çok dakika var şimdi biz Allah'ı görmedik keyfiyetini bilemedik ilk kıyamet gününde Allah'a gördüğümüzde keyfiyetini bilecek mi bilmeyecek mi ne dersin Erem abi? Çok ilginç bir soru şey değil mi? Şimdi biz bir Şeyh İbrahim Veheyli'nin halkasında oturuyoruz şey okuyoruz İnşallah e, bundan sonra da belki ona geçeriz direkt Afiyet-i sonra ona geçeriz zaten e, Fethalar Hamdiyet'in kullah çok önemli bir resim çok önemli onu okuyoruz şimdi İbrahim Hüseyin dersinde dersten sonra son 10 dakika sorulur sen dersin ortasında e, şey kağıdı yazarsın öndekine verirsin önden öne önden öne en sona kitabı okuyan talebeye gelir o talebe kağıtları toplar daha sonra tekrar sorar şeyh sorularından bir tanesi de buydu çok ilgimi çekti bütün talebelerin gözleri fırıldak gibi açıldı tabiri caizse şef dedi biz şu anda Allah Azze ve Celle'yi görmüyoruz bilmiyoruz yani Allah Azze ve görmüyoruz Allah Azze ve Celle arşın üzerinde görmüyoruz bunu keyfiyeti bizim meçhul peki biz Allah'ın cennette inşallah görürsün cennette göre keyfiyeti bize malum olacak mı? keyfiyetini idrak edebilecek miyiz anlayacak mıyız bu soruyu soruyor İbrahim Efendi abicim İbrahim Efendi zaten bir akide üstad profesördüm ben benim en çok faydalandığım insan Allah razı olsun ben çok özledim ama az kalmışım ödeyeceğim şimdi dediler ki buna şeyh böyle böyle abi bir cevap vermiş subhanallah bu kadar ilmi cevap vermiş dedi ki la yanmahil hâlâ İlla senin görmen keyfiyetini bildirmeni gerektirmez Cilen bir şeyleri idrak edeceksin Allah'ı görmeni Çünkü aldığın bir haz olacak Ama bu Allah'ın keyfiyetini kuşatamazsın Neden? La tedrikul ebsar ve yedrikul ebsar Gözler onu idrak edemez diyor Bu mutlak ne dünyada ne de ahirette Gözler onu idrak edemez Şimdi görme ile idrak arasında fark var Şimdi biz onu yani sen bazen bir şey görüyorsun idrak edersin şimdi örnek verdim şimdi sen ayı görüyorsun ay görüyor musun? görüyor musun? idrak ediyor musun? edemiyorsun hadi ed ed ed ediyorum diyen bir insan anlatsın şimdi ayın sıfatından diyor ki şimdi veya çok uzaktan tabi çok uzaktan bir nokta görüyorsun o nokta hayvan olabilir araba olabilir bir kurşun geçiyor olabilir değil mi bir sinek olabilir her şey olabilir şimdi gördün o, o noktayı idrak ettin mi etsin diyorsan o zaman anlatın neymiş o şimdi ben bir tane e, Türkçe alfabeden bir tane harf seçeyim tamam bu, bu harfi böyle bir kartın, şey, kartın üzerine yazıp getirin bir kilometre uzak sen şimdi o kartını görüyorsun Biz idrak edebiliyor musunuz üzerinde ne var edemiyorsun mahlukat, mahluk, adil olan basit bu mahlukatı bile idrak edemiyorsun Allah'ı nasıl idrak edeceksin bu kadar azim bir şey değil mi? Allah sana vela yuhayyatını e, min bir şey yani onun ilminden bir şey kuşatamazlar yani Allah Azze ve Celle hiçbir şey kuşatamazsın düşün mesela diyor ki şu bazen bu köpek geçiyor mesela hızlıca yoktur değil ahlık böyle gözün önünden geçirildi sana köpeği görmen ve idrak edemeyebilirsin ahlıkından dolayı hani nasıl bir köpek e, rengi tam nasıl oluyor değil mi boyutu tam nasıl oluyor gözleri nasıl oluyor e, görüyor mu diyorsa tek gözünü görüyor bir köpeğin bir sürü şey var şimdi köpeğin o yüzden diyor ki Allah'ı illa görmen Allah'a idrak etmenin gerektiğini ama biz Allah'a göreceğiz ciddi olarak bir şeylerin idrakına olacağız ve o hazzı alacağız aksi halde biz Allah'ı tamamıyla görüp idrak edebilseydik yani bu haşa Allah Azze'nin azametine ters bir şey çünkü Allah o kadar azim ki onun azametini biz kuşatamayız idrak edemeyiz o yüzden Allah'ı görmemiz keyfiyetini idrak etmemizi gerektirir böylece anlamış bunu böyle şeyde biraz daha açacağız Allah Allah ahirette görülüp görülmeyeceği olayında var onda, onda biraz daha böyle tavsiye anlatılmış Allah'ın Allah'ın Allah'ın üzerine tutuyor Yüce Allah ancak kendi zatının nitelendiğini yahut Resulünün nitelendiğini sıfatlarla bahsedilir. Bu istisnaf Kur'an ve hadis ve onun Bak demek ki bu şey, İmam Ahmet ne ismini vermiş buna? Vasf ismini vermiş. Demek ki İmam Ahmet bunu bir basit olarak anlamış. İki, iki boş imamı olarak anlamış. Bak demek selef müfadelerin dediği gibi bilmiş. Evet veya tecavüze Kur'an ve hadis yani Kur'an ve sünnetin e, sınırları dışına çıkılmaz önüne geçilmez demek ki o zaman selefin de e, görüşü neymiş bu İmam Ahmet'in görüşü neymiş demek ki selefin de katında isim sıfatlar babı tevkifi bir bakım yani dondurulmuştur Kur'an'da sünnette ne varsa odur onun dışında ne bir sıfat izafe edebilirsin ne çıkartabilirsin ne bir isim izafe edebilirsin ne çıkartabilirsin bak İmam Ahmet'in de kavlinden onu Kur'an ve sünnetin dışına çıkılmaz için sıfatlarında Evet. İlhan da Eylül'ün bölgeması geçik dönemidir Tam anlamıyla şehir İslam'dır Fiyatı Abdullah Eylül Ezgüzü Eşşeybani El-Mervevi sonra da El-Bagdadi görmüş Öyle ilerlerden büyük bir Kur'an'ın yaratılması e, Kur'an'ın Kur'an'ın yaratılması milletinden sebep göstermiştir ben şey makamında cennet var ya evet ben o şey 100 yılında doğmuş 240 yılında gözler edip Başımızda Nuhay bin Cemil'e Nuhay bin Hamad mı şeydir? Hamad Hamad mı? Yok Hamad Hamad Nuhay bin Cemil'e Nuhay bin Hamad da şunu demiştir Allah'ın yarattıklarına benzer kesin kafir olur bak şimdi selefin se, selef ya hep selef diyoruz ya şimdi bak selefin mezhebi neymiş mesela bu yok mu günümüzde hala bu ahbaplarda falan başlıyor selefin mezhebi mezhebi böyle böyle böyleydi temildi tatil bilmem ne yok böyle bir şey bak görüyorsun lan Mahmet Hüseyin'in net kaynaklar ortada ama bu ne yani e, e, e Muayen İbni Hammad İmam Bukhari'nin şeyhi lafızlarına bak ne diyor Allah'ın yarattıklarına benzer kesin kafir olur evet Allah'ın kendi zatına nitelendirdiği sıfatları inkar eden de kafir olur bak şimdi diyor ki Allah'ın mahlukatına benzeyen kafir olur şimdi buraya kadar bir sorun yok niye yani niye, atıyorum mesela ahbapları aldım ne onlara delil delildir bu ne bize delildir şu ana kadar devam et Allah'ın kendi zatı nitelendirdiği sıfatları inkar eden kafir Tamam e, yine ne bize reddiyedir ne de onlara çünkü diyorlar ki tamam Allah'ın kendi zatını ispat ettiği sıfatı inkar edemeyiz Allah da bir tane kendisini ispat etmiş onları inkar edemeyiz diyorlar tamam ne onlara dedim ne bize tamam Allah'ın kendi zatını nitelendirdiği vasıflar, e, vasıflarda da Resul'ün emri nitelendirdiği vasıflarda da ne teşhis söz konusudur ne de kontrol işte de bir reddiye ne dedi ya? çünkü onlar ne demişti telefon iki görüşü var iki şekilde anlayabilirsin ya ispat ya da mutabık bak Hammadi'nin konuşanın ne teşkil ne de temsil demek ki bunun içinde bir mana ispat ediyor tamam mı? demek ki içinde bir mana ispat ediyor demek ki mutabık değil evet Allah'ın adlı özüyle kaybetmiştir. El Elbani Muhtarap Muhtarap'tan sayfa 189 Tabi bu kitap basıldı Muhtarap'tan önünde Sana bahsetmiştim de bu kitap Bu kitap basıldı Bu sahih bir İslam'dır Mehmet Ölçüm'e Muayy bin Hamad Ebu Abdullah El-Müzai El-Mervezi görülmüştür Halde dair yüzüne toplayan kişidir İnsanlar arasında feraidi en ünlüden kişiydi 221 yılında vefat etmiştir ne İngiltere'de Rabbimulların bunu kutuyor ee, İngiltere'nin yeni bir sözüne geçiyor değil mi? tamam burada duralım o zaman hadi Allah'a emanet olun sallallahu aleyhi ve sellem